Frantziako hedabideetaz gai hortaz interesatzen gelaik, agertzen da sei pertsona baizik, ez dutela hedabiden eguneko lautan hogeia beno habo, edo dutela eguneko lautan hogeia beno haboen jabe. Martin Bouygues, euh, euh, TF1 est à LCI, NJB, Vincent Bolloré, C-Star, C8, Canal+, CNews News euh, est à Dailymotion, NJB, Serge Dassault, Le Figaro, Bernard Arnault, Les Échos, Le Parisien est à Aujourd'hui, est à Patrick Daréy Aldis, RMC, L'Express, BFM TV est Libération, Xavier Neil, S Hastes, Télérama, L'Obs, Le Monde, Courrier International, The Post, Beitutu. À Gertzendena, milliard d'une hoik, est dutiela sozak jabaz hedabidekin industrian diela fortuna egin eta ondotik dutiela hedabidiak josin. Badakigu e eh, soz dun hoien helbu nausia dela soz egitia, bolorei aldibidez galteiten malin bauzi e eh, tarta baten egitia ennus segur e behin labe, labe bat piztu dinik, aldiz galteiten bat duzie nula soz egin, notatzen halutuzie be eranak oro, libru bat elki runekin eta ikusiko duzie bestseller bat bilakatiko dela. Jakitez, hedabideak rixian diela surtut prentsa, galtu elegitimo bat jiten ahaltzaiku. Sentako etekina helbu dian miliardun hoiek prentsan investitzen die. Armamentu industrialetik, energia industrialetik, jaikitziekin edo e telefoniaekin dia edo die usutan soja egin, edo e eh, luxuan... Eh, edo bai, luxan, eta aktivitate sektore sumaitetan agitzen ahalda arazo sumaiten uk heitia. Eta bitxiki kate bat edo egunkai baten jabe dielaik arazo gutiago agertzen zaie. Bena hor, galteinen egdaziet nulaz hoi. Be da, ez dakit jakinin zidenez bena geoguta habo, mintzatzen bagia gizan politiko batetaz, positiboki edo negatiboki, geoguta hasantza habo, badu hauteskunden jabazteko. Noam Chomsky Manufacturing Consent libria hulkatzen deiziet hau barnatzen behitu. Adeja gaiten eizien bezala, hedabideen mundian ez da etekin handik elkitzen ahal. Ordean nula finantzatzen da hedabide bat? Aipatuko, aipatutako estatien laguntzetaz gain bi sorz uturi badia. Presioa prefosta, edabiliak pakatzen dututzelaik edo josten dututzelaik uh, eh, hor den presioa, bi euro, hi euro edo nahi duzien aizaita jala, eta sebigerena importantena publizitatia. Anuntzail edo publizitaten atzamaitia di helbu nausi urdin bidetan. Horrek behitu soja ekarten eta sojai esker behita edabidia bizitzen. Ez da hatze behar, hedabide bat entrepresa bat dela eta behar luia dila soja bastia eta ez sahutzia edo e jenten informatzia. Adibide gija, ostia larratxeko prime delakuan publizitate baten iganazteko markek, hiuntan hogei mila euro pakatzen di behea. Pentsa hamar minutaz, miliu bat euro beno habo jabazten diela ordin kateek. Eta hedabideek, ba, eh, batek errezibitzen badut milaka euro ekoizpen batentako, kumprenigarria da ordin gaitz dela hedabide hunentako ekoizpen hunen kritikatzia hor jadanik interes aurka kotasun bat badela eraiten ahalla. Bon, prifost artikulu sumait polemika sortzen die sumait aldiz, bena aperzebitzen ahalgia, hoikusutan idempedente dien Euh, du dienak dutie dutiela argitaratzen Mediapart edo kanar enxene bezalakuak edo e kate publikoetan France 2 bezalakuak sumaita alize kate privatiek edo bestek emaiten balin badutie holako polemikak edo aitortzen balin badutie da habo lotxa beste independente dienak uh, hen uh, mustuko diela hen zanko edo huk beno aiko diela euh, polemika hunen sortzen eta horrentako diela urdin egiten konturen datu gabe herabidek gure balore eta eginkizunetan ebai eragina badie. eraginik ez dira eraiten dienek, ukatzen die baizik ez. Noam Chomskien erranaldi batekin urrentzeko egunkuan, demokraziak propagandaen beharra du, diktadurak bortizkeian beharra dian bezala.